wiatry wiją zdradliwe wiry Ta gadka idzie stąd na rewiry Wchodzi w labirynt bloków, pałaców królów Krainy mroku, kroków na bruku Drzewki stach kruków, wąskich cieśnin bloków Miejskich mózgów, napiętych myśli, cięci w mózgu Tych stosów marzeń, pokrytych kurzu gęstą warstwą Takie właśnie jest to państwo w nocy pijaństwo, moloch, co sypia mało W ciągu błyszczy, a na kacu budzi żałość Ja ma to swoistą naleciałość Tą z pola walki butę, tą nostalgii nutę tu czuć Ja wydeptaną ścieżką idę, gdzie obcy ludzie Chciałbym uciec, ale sam nie mam dokąd man sam nie mam dokąd A co oprócz tego? Coraz więcej pytań dlaczego Coraz więcej złego, no i mniej dobrego tak na oko A poza tym spoko cały czas Wiara lubi ćpać i się zdradzać i nie wybaczać I nie lubi głośno mówić, bo to nie wypada A jak pozdrawia sąsiada, to w myślach go obraża Cały czas ludzie donoszą, innych sypią Windy skrzypią, sen raju okazał się lipą Cały czas ludzie się sprzedają tanio Nie przyglądają się twarzą, tylko ubraniom Paplają, lecz nic nie mówią, żyją ze złością Gdy bogaci ich goszczą, to im zazdroszczą Cały czas, yo uciec Ale sam nie mam dokąd plan Bardzo chciałbym uciec Ja chciałbym uciec, lecz sam nie mam dokąd man Ja chciałbym